Kom ons bid net saam. Vader, ons het so bewustheid dat daar niemand soos U is nie. Ons is so ten volle oortuig dat U die God is wat heer. Ons het een begeerte, Here Jesus. En dit is om aan die einde van onsself te kom. As een begeerte my hart, Here. Dat is dat U waarlik koning is van my lewe. Vader, ons begeerte is na U en na U alleen. ons harte honger en dors na u geregtigheid. Vader, ons wil u van aangesig tot aangesig aanskou. Ons wil wakker word met u beeld in die oggend. Ons wil vir ons van niks anders bewus wees as Jesus Christus die gekruisigde en die opgestane Heer. Vader, ons het U nodig. Want buite U is ons niks. Buite U het ons niks. En Here, dis in hierdie bankrotskap wat ons voor U buig het, sê Here Jesus. Kom deur U Gees. Kom bedien ons uit U hart van ons koning. Bid dit in die naam van alle name. Die naam vir wie elke knie sal buig en elke tong bely dat hy die Here is. Amen. Ek sal na die tyd geleentheid gee vir iemand om iets te sê. Ek loop seker meer as 2 weke met 'n woord in my hart wat ek weet die Here vir ons het. En dis nie vir my 'n maklike woord nie. En ek het vir Jan gesê jy vat 'n verskriklike kans en 'n risiko dat ek hierdie woord deel. Want as jy die kans het jy Sondag terugkom en dis niemand nie gemeente nie, dit's baie groot. So ek het 'n begeerte net en dit is dat jy jou hart sal sag maak. En dat jy regtig sal hoor wat die Here vir jou sê. Nie vir jou man nie. Nie vir jou vrou nie, ook nie vir jou skoma nie, vir jou. En my hart is regtig dat ons ons is besig met hierdie reeks oor die volwasse man. Ek vertrou dat julle so geseënd is met hierdie woord soos wat ons is. Ek vertrou dat hierdie woord begin waarheid word in jou lewe, dat jy die vrug en die krag daarvan ervaar. Want dit is God se hart vir ons. God se hart vir ons is oorwinning. God se hart vir ons is heerskappy. Sy hart vir ons is gesag. Sy hart vir ons is dat ons hom sal manifesteer. Maar wat my so hartseer is in hierdie laaste tyd wat ek so ongelooflik bewus van is, is dat God is afhanklik van my. Ons is sy hande en sy voete. As ons hom nie manifesteer nie, as ons nie toelaat dat sy heerlikheid en sy manifestasie deur ons vloei nie dan beperk ons laat u koninkryk kom in die hemel net so op die aarde sy koninkryk is gefestig in die hemel hy het 'n begeerte om sy koninkryk op aarde te kom manifesteer en dis deur ons Ek besef in my eie lewe dat ek in hierdie 2-3 weke baie gekonfronteer is met myself dat ek besef hoe belangrik is ek self in my lewe. En solank ek self belangrik is, gaan die gees van die Here wag. Die gees van die Here soek 'n sagmoedige hart. 'n Hart wat aan die einde van sy eie pogings gekom het. 'n Hart wat roep en honger na. En daar is nie plek vir twee konings in jou lewe nie en God gaan nie wetywer vir sy koningskap in jou lewe nie. God wag dat jy terugtreë en vir hom die koningskap in jou lewe gee. Hy's absoluut afhanklik van ons keuse, van ons wil. Hy deponeer sy gees sy gees wat Jesus uit die doodheid opgewek het Hy deponeer sy gees met daardie selfde opstandingskrag binne in elkeen van ons. Hoekom doen hy dit? Vir my en vir jou? Nee. Dit gaan nie meer oor my en jou nie. Dit gaan oor hom. Dit gaan net oor hom. In hom beweeg ons, leef ons en is ons. Buiten hom is ons niks. Buiten hom het ons niks. Ek praat hierdie week met 'n vroukie en sy vertel my wat sy in 'n boek gelees het van Miles Monroe. En in haar boek skryf sy van demokrasie, sy het net so vinnig vertel. En ons toe begin praat daaroor. En ek besef 'n ding. Hoekom sukkel ons so? hoekom sikkel ons so om oor te gee? Hoekom sikkel ons so om buiten beheer te kom? Ons wil so in beheer wees. Ons wil alles so run en roel, so in controle wees. Mens, as jy in beheer is, staan God terug. Hoekom ons so bang om swak te wees? Die woord sê, wanneer jy swak is, sal jy sterk wees. Want my krag word juis in jou swakheid volbring. Dis juis waar ek aan die einde van myself kom, wat God uiteindelik die kans kry om homself te manifesteer. En ons het groot geword in 'n demokratiese stelsel. Ons denke is demokrasie. In demokrasie het elke ou 'n opinie. En elke mens het 'n siening. En elke mens het sy eie persepsie. Dis demokrasie. In demokrasie besluit jy waarvan jy hou. As jy nie vir een wil stem nie, stem jy vir daai een. Die een wat jou die beste pas, wat jou vlees die beste pas, dis die een wat koning is. Dis die een wat regeer in jou lewe. En ek besef ons denke is so gegroef met demokrasie dat ons dit deurtrek na hom toe. God is nie 'n god van demokrasie nie, mense. God het 'n koninkryk. En dis sy koninkryk. En in 'n koninkryk regeer 'n koning. In 'n koninkryk geld die koning se wette. Die koning wie ons aanbid. Hy is die koning wat regeer. Sy woord staan vas tot aan die einde toe. Sy woord het hy verhef bo sy troon. Sy woord hou stand tot in ewigheid. Sy woord het gespreek en dit het geskep. Dis wie hy is. Sy woord is nie onderhandelbaar nie. Sy woord pas nie aan by my leven nie. Sy woord is gister, vandag en morgen die selfde. Voor sy woord sal elke knie buig en elke tong belei. Sy woord is sy koninkryk. En as hy koning is van hierdie reik, dan regeer hy in hierdie ryk. Is hy koning van jou lewe? Regeer hy in jou lewe? Ek vra nie en dis waarmee ek gekonfronteer is. Here wys my hierdie net 'n gesig van 'n kombi. En hoe ons die Here in hierdie kombi inlaai. As hy gelukkig is kry hy sit plek. Anders is hy daar agter in die gat. Wat noem julle daai gat? Daai video. Anders is hy daar. En afhangend toe nodig ek kom het, skuif ek hom na die volgende reisitplekke toe. En as ek regtig die tekkie die teer tref, dan sit hy op die passasier se plek. Maar ek ran my eie lewe. Ek is in beheer. Wat is die waarde van my en jou waarheid? As God sê, jy is heilig. Jy is sonder gebrek. Jy is sonder rimpel of iets dergeliks. As hy sê, hy het jou so gemaak. Glooi jy dit? Sien jy jouself so? Ja gee dit vir jou die vrymoedigheid om in intimiteit met hom te kom. God verlang na jou. Hy verlang om jou kombi te bestuur en om jou te vat na groenwyvelde vir Harris. Hy verlang om hierdie kombi op 'n pad te ry waar die hoogtes gelyk is en die dale opgevul is in die goeie werke wat hy reeds vir jou voorberei het. Hy het 'n begeerte daarna. Want hy het jou geskep vir intimiteit. Hy het jou geskep vir verhouding. Hy het jou geskep vir eenwording met hom. Sodat sy woord in jou lewe gedeponeer kan word, sodat sy woord jou voetstappe rig en die lig is op jou pad en die lamp is in jou voete. Hy het 'n begeerte om paaie te ry met jou waar jy nie teenstand gaan beleef nie. Hy het 'n begeerte dat hy koning van jou lewe sal wees. Net jy kan hom daar sit. Niemand anders nie. Jan praat oor die volwasse man. En hierdie woord word nie net aan ons gegee vir 'n rede vir sommer net vir nog 'n mooi diens nie. Hierdie woord is toerusting vir jou lewe. Hoe honger is jy om toegerus te word? Jy weet as mens die agas ry en jy besef skielik, eers is jy stupid as jy dit besluit om te ry want jy weet nie wat dit is nie. En as jy eers ingeskryf is daarvoor, en jy begin hoor wat mense sê wat het gerei, dan denk jy, maar as ek simpel, hoe kan ek het doen? Maar weet wat gebeur binnen my? Is om so meeveel kennis as moendlik te kry, so dat ek toegeris gaan wees vir die uitdagings van hierdie rit. Jy berei jou nie voor vir die aftrandes nie jy trap nie eers nie. Jy gaan sommer so sonder dat jy iets in teen 60 km/h af. Jy berei nie daarvoor voor nie. Jy berei voor vir Chapman Peak. En vir hospitaal jy ja. wil. En vir suikerbosie. Dis wat vir jy voorberei vir die teenstand. Ek doen moeite om elke bicycling te koop. Want elkeen gee vir jou tips tips werk net as jy geoefen het. Jy kan tips kry, maar as die as die energie, as die krag, as die spoed, as die voorbereiding nie in jou bene is nie en jou longkapasiteit groot genoeg is nie, gaan jy dit nie maak nie. Sondag is om ons voor te berei vir die pad wat ons stap met die Here jou intimiteit is om jou voor te berei vir die hewels, vir die teenstand, vir die wind van vooraf. Mense, ek sit hierdie week en ek dink ek sê Here, is met elke mens in hierdie gemeente vrouens ingesluit. Geleentheid gee om 'n Sondag hier voor te kom staan. Dan gee jy besef. Jy kom staan nie net hier nie. Om hier te staan ontbloot jy jou hart. Jy ontbloot jouself. Maar om hier te staan vat nodigheid om te hoor. Want ek kan nie op my eie kom staan nie. Laat vir julle sê. Die woord wat jy Sondagoggend hoor, is nie Jan se woord nie. Ek het met hom getroud. Ek ken sy lewe. Ek weet hoe jaag hy. Maar ek weet ook dat sy hart op God gerig is. Dat sy ore oop is om te hoor. Die woord wat jy Sondag hier ontvang, is van die Here. Dit is nie uit te mens nie. Dit is nie om brand se plek nie nie, mense. Gaan nie oor 'n mens nie, dit gaan oor God se gees. En ek kan nou een van hierdie jong mense verwyne aan die voorkoms dat hy soveel woord bring. Dis in jou omdat God se gees in jou is. Ek wil praat oor kommitment. Pieter sê vir daai opsit asseblief. Ons het in hierdie gemeente so lekkerte. Ons is so vry mos. Ons vry van wette. Ons is vry van alles wat moete is. En saam met die vryheid het ons alles oorboord gegooi. Ons het verantwoordelikheid, want verantwoordelikheid is 'n werk. Ons het al hierdie goed oor ons is so vry. Galasiërs 5:14. Dink is vers 14 sê: Broeders, julle is tot vryheid geroep. Maar moenie jou vryheid gebruik tot aanleiding van die vlees nie. En wat in my hart in hierdie laaste tyd kom, is hierdie vraag wat die Here vra: Hoe kom dit as jy? Nou die woord commit het vier betekenisse en, en dis een woord. Daarom gaan ek die woord commit gebruik want ek gaan nie elke keer al daai goed sê nie. Maar kyk wat beteken commitment. Ek is betrokke by. Ek is gebonde aan. Ek is oorgegee, 'n oorgawe van myself, 'n toewyding aan. Commitment is dit wat jy met die Here het. Dis die keuse wat jy maak om my oor te gee aan hom. Om my lewe aan hom toe te wy. Om gebonde te wees aan hom en om betrokke te wees by hom. My kommitment aan hom gaan die vrug van my lewe wees. My kommitment by julle. My kommitment by die gemeente, by my boeties en my sissies, my kommitment aan my huis, my kommitment vir my kinders. Maar wie hulle commitment, is een vreselike makkelike woord. Maar jy het die discipline nodig om daarby te bly. En die discipline daarvan is om constant te sê, my Heere, ek het my leven oorgegeen. Ek is commit aan u, Heere. Een hevelik in die vlees, jylle wat allemaal getrouwd te sê, hoeveel keer tegen in genade, hoe het ek nou dit gedoen? Kan ek hierin wees? moet dit nie uit nie. Het is nie altyd makkelijk nie. Het is nie altyd lekker om getrouwd te wees nie. Maar het is die kees. Het is die discipline van commitment om te sê, Heere, ek bly by dit waaran ek my commit het. Want ek het het voor u gedoen. En wat beteken dit? Ek word minder ook in die rewelik. Ga nie net oor my nie, Heere. Ga oor my man ook. En as ons uit commitment uitstap, mense, mense, dan is ons lewe soos 'n propie op die see wat deur die wind rondgegooi word en nêrens geanker is nie. Hierdie ouens wat hier klavier speel, musiek oefen. Roline hulle, Pieter, Robert, Katrine, Ina. Weet julle dat hulle ry in die week deur hiernatoe om te kom voorberei? Hoekom doen hulle dit vir geld? Nee, hulle kry nie. Hulle doen omdat daar in hulle harte 'n kommitment is om hier te wees, om instrumente te wees vir die Vader om mense deur hulle te laat bedien. Hoe betrokke is jy in die aanbidding? Hoe bewus is jy van die ouens om jou, maar nie van hom vir wie hom bid nie. Wat laat ons 'n naweek in Heidelberg bedien? Vrydagoggend ry soontoe, Saterdag deeldag bedien, deur die nag bedien, Sondagoggend 4 uur in die kar klim om 8:30 uur te wees. Sodat ons half 10 by die gemeente is. Commitment. Moet jy betaal word? Moet Jan betaal word? Nee. Hy wil nie geld hê daarvoor nie. Die woord wat gespreek word sonnaoggende is eerstens vir Jan. God kom bedien hom met die woord en hy deel dit met julle. Kommitment is wie bestuur my kombi? En julle moet hard hoor. Ek beklein nie julle nie, ek wil julle aanmoedig. Ek wil julle ophef, wil julle toerus om hier by mekaar te kom is toerusting vir jou vir die teenstand wat jy gaan ondervind. Ons is nie gevry waarvan teenstand nie. Die vyand loop rond soos 'n blinde leeu, hy kyk wie hy kan verslind. Hier is om jou toe te berei, om jou voor te berei, toe te rus om staande kan bly. Hoekom mit is jy aan hierdie gemeente? Hoekom mit is jy aan jou boeties en sissies wat langs jou sit? elke sonoggend het God 'n vars woord vir hierdie gemeente. Hy maak bemoeienis met jou. Hy het 'n vars woord vir jou. Is jy hier om te hoor? Of is dit makliker om laat te slaap? Julle mense kom in die week by ons uit wat se lewens crash, wat moeilikheid het. Dan was die Sondag se woord spesifiek vir voorbereiding vir die persoon. Maar die water was geëis. P.W. bel van Christian af, dan en dag gaan bykie laat wees, ek het nie water nie. Maar ek kom. Het is ook koud vir ons, maar ons is hier. Wat sien jou kind? Julle wat kinders op universiteit het. Hm? Julle wat kinders op universiteit het. Weet jy hoe lekker dit vir die ouers wat hier sit, wat se kinders se pad met die Here stap. Hulle is nie bekommerd oor hulle kinders nie. Al kry hulle kinders swaar, is nie altyd maklik nie, maar wie wat hulle weet. Hulle is gegrond in die woord. Weet jy hulle elke sonoggend in Potchefstroom Universiteit is daar 'n klomp jong mense wat te mekaar kom en inskakel op sonoggend se woord. Hulle het gesorg dat hierdie goed op al daai komputers kom dat hulle die woord kan hoor. Hulle het dit kom doen. Hulle is kommit. En daardie kinders trek deur. Maar ek wil vir julle vra, wat sien jou kinders? Nie vanoggend slaap ons laat. Wat se dissipline word deurgetrek vir jou kind geestelik? My pa en my ma, nee, ons gaan nie vandag nie, nie ons siel is nie. Wat se hulle gesprek s'hulle terugry? Hoorie mense, ekskuus vir julle wat besoekers is, dis 'n huisvergadering hier hoor. Dit jou hart. Wat jou gesprek met jou kind s'hy terugry? Papa, as jy die een wat die woord aan jou kind oopbreek wat miskien te veel is hierdie kant. Leer jou kind by jou voete hierdie waarheid. Hierdie bymekaar kom hier Sondag is om jou toe te rus, Pa, dat jy jou kind kan antwoord. Sodat hy pad in hierdie wêreld kan gaan stap. Jy 18 jaar tyd. Dan is dit verby. As jou kind op universiteit is, is dit te laat hoor. Die belegging moes jy klaar gemaak het. Hy gaan sy eie keuses maak. Nou daai tieners, baie slim. Maar hulle staan vir die waarheid. Julle agtergekom as jy het droom het vir jou kind. Jy weet jou kind het potensiaal. Jy weet jou kind kan die hoë hoogtes bereik. En jy weet die droom wat hy het kan hy bereik, maar jy sien hy bring hy sy kant nie. Ken julle dit? Hy sit nie tyd in in sy akademie nie hy oefen dalk nie daar genoeg in sy sport nie. Weet julle hoe voel dit? Julle weet hoe voel dit, nê? Nee? Weet julle hoe voel dit? Ek sien nou 'n paar smaal. Jy het hierdie droom vir jou kind. Want jy weet wat sy potensiaal. Jy weet wat God se droom vir hom. Maar weet jy wat? Hy's nie, hy't nie erns daaroor nie. En dan probeer jy hom druk. En jy laat agterkom dit werk glad nie om jou kind te druk nie. Nee, help nie. Weet jy, jy weet hoe dit voel. Toe ek Vrydag met Jan praat, toe sê ek vir hom, is daar iets in jou hart wat jy vir die gemeente wil sê vanoggend? Toe sê ja, ek wil nie meer druk nie. Ek gaan nie meer druk nie. Jy sien, ons weet God se hart vir elkeen wat hier sit. Ek weet sy droom. Ek kan jou nie druk nie ek wil so graag, kan nie. Het is een keese wat jy self maak. Is jy wat in die droom vasthou en om deertrek. Ons gaan duik baie in Mozambique. Het is seker die grootste heerlijkheid om te beleef is die stilte, die skoonheid van die blauw water. Om die natuur, die visies, die, die koralrewe, alles nie te beleef en te drinken. Maar wie hulle voor ek onder daai water kan kom om 50 minute daar te wees. Moes ek 'n klomp kennis opgedoen het. Ek moes kursusse gedoen het. Ek moes geweet het hoe werk dit om te date. Ek moes geweet het hoe vinnig gaan jy af of vinnig kom jy op. Daar's soveel goed wat jy moet weet. Jy skryf eksamen. Want dit is lewensgevaarlik as jy dit nie reg doen nie. Jy gaan deur hierdie hele proses om kennis op te doen. Vir wat? Om jouself te beskerm. En dan as jy opkiet, so sê, dan gee jy jou suurstof tank met pype aan, knoppies. En jy maak baie seker, hoor vir my? Baie seker dat die toevloei en die uitvloei van daai suurstof tank perfek werk. Want as jy nie suurstof het nie, verdrink jy. Jy sien, en ek het die kennis prakties. Maar as die toepassing kom, dan is dit my discipline. Dit is my commitment om na te gaan of my suurstof al reg is. Die ouens van julle wat duik weet, jy kyk nie vir jou buddy nie. Hy doen sy eie drol. Jy is nie toe in jou eie goed nie. Daai suurstof is my lewe onder daai water. Ons het al hierdie kennis van hierdie woord. Ek dink daar's min gemeentes in die land wat soveel woord kry soos julle wat hier sit. Ons het al hierdie toerusting. Al hierdie kennis, ons hoef nie eksamens te skryf nie. Maar hierdie woord gaan beproef verklaar word in jou lewe. Hierdie woord gaan getoets word in jou lewe. Hierdie woord is nie genoeg nie. Hierdie woord beweeg saam met God se gees. Johannes 4 sê, "Julle sal my gees en waarheid aanbid." Gees en waarheid loop saam, soos 'n treinspoor. Jy kan nie sonder die een nie. Nou vir jou sê, suurstof. Daai suurstof is God se gees. Jou suurstof in jou liggaam is God se gees wat 'n begeerte het na jou, jy kan nie sonder God se gees lewe nie. Hoe oop is jou hart vir sy inspraak? As God se gees jou oortuig van die doop, trappie 1. Jan het Sondag af van gepraat. Paas jy, soos hy gesê het. Dis die fondasie mens is die begin. Om gedoop te word is die begin. Ek sê dit nie woord sê dit. Bekeer jou na jou doop. Maar verstaan jy, as Jesus as hy op my passasier sitplek rij, sal ek het uitstel so lang ek kan, totdat my eendag pas, as ek kracht in. Doping en Heilige Geest is een waarheid, mense, as ek kracht in. Moet nie dat jou opinie en jou siening, jou roof van die waarheid van Godse woord nie. Laat toe dat sy geest jou oortuigt jou betrokkenheid in die gemeente. Jou betrokkenheid in die kinderbediening. Julle wat my so kryt. Vir 20 jaar was ek betrokke in die kinderbediening. My kinders is al groot en uit. Dit is waar ek geleer het om in bediening te staan. Jou sonnaandoggende se betrokkenheid in die kinderbediening is jou toerusting en voorbereiding om eendag hier te staan. Vra jou wees getrou in die kleinste en kyk waarmee God jou vertrou. Dis net jou kind nie, dis ander se kinders ook, maar jy maak 'n verskil in mense se lewens. Ek het een skrif in my hart vir vanoggend. En dis Efesiërs 6 vers 10. Daai woord sê word kragtig in die krag van die Here en in sy sterkte. Die amplified sê dit baie mooi. Die Amplified sê: In conclusion, be strong in the Lord. Hoe hoe word ek kragtig in die Here? Daar gee ons die antwoord. Be empowered through your union with him. Al hoe jy gaan sterk word, al hoe jy gaan bekragtig word, is jou eenheid, jou intimiteit met hom. Draw your strength from him. That strength which his boundless might provide. Sy onbeperkte krag voorsien jou van daardie krag. Word kragtig in die krag van die Here en in sy sterkte. Ek het die voorreg gehad om donderdag 'n trekker te skuif van Hoopstad af hiernatoe ek verstaan nie, hoekom kan die trekker nie 30 km per uur rij nie, wie dit besluit? Genade, jy rijd twee dagen en twee nachte. Maar weet wat gebeur in die proces? Toe ek daar kom, toe word die trekker, as kies ek het nie die Afrikaanse taal nie, gejumpstart met die ander batterij van die trekker. Want die trekker staan nou lang in die stoe. So nou, uiteindelik, gaan hier die trekker starten en daar, rijd gawie, en ek achterna. En toe ons hier aan die kant Hertogwil kom, na ons nou 7 dae en 7 nagte gery het, kom ons by Hertogwil en ek besef die ligte moet nou aan. En ek trek vir Gawie van die pad af en ek sê vir ons net jy moet die ligte aan sit. En toe hy moet so aftrek van die pad af trek hom ook nie heeltemal van die pad af nie, so die trekker staan so met sy een wiel so nog half op die teer. En toe ons die trekker weer wil aan sit, toe gaan hy nie aan nie. En dis 5uur die middag. Ek jaag koöperasie toe, gelukkig maak die vrou vir my oop. Ek kry jumpers. Wat is dit in Afrikaans? Ek het gedink. Jumpers. Dis geen Afrikaans, maar in enige. Ek kry die jumpers en ek jaag met die kar met die jumpers. Nou staan die trekker in die pad. So om die nou moet ek eers my broer bel om te hoor, waar is die oliese battery, hoe werk dit, want dit is so weggesteek, jy sien niks. Toe ek uiteindelik daarby uitkom en al die opdrachte van hoe die kar moet loop en die lichte moet aan en ek weet nie wat alles nie, nou gaan ons, nou staan ek binnen in die teerpad met die kar, anders kom ek hier by nie. En ons probeer die trekker start, nou ek was eindelijk stupid, ek moest daar aan gedink, het plekskoop ek het een batterij, maar ek het nie lekker geweet wat het is nie, maar in enig geval, die oriese batterij kan nie trekker start nie sy batterij is te zwak. Wel, ek het nie geweet nie, maar is so. Julle vrouwens, dit werk so. Lele wat, en ons staan daar, en het word donker, en die karre kom, en dis lories, en dis chaos op hy pad, en ons is halfpad in die pad. Uiteindelik, 7 uur die aand, ek sal nou nie veel vertel van Jan's excavaris nie, maar 7 uur die aand kom Jan by my uit, met een batterij, een vol batterij. En ons val hy wat ry er ons al die ou een af en sit daai in op, chop trekkie, story trekker en nou gaan ons. Nou ry ek terug, nou bedink ek hierdie ding. Dis waar hierdie skrif in my hart opkom van Efesiërs 6 vers 10. Here wil jou bekragtig met sy krag. Dit vloei net van intimiteit. En sien julle wat gebeur? Baie keer word ons geestelike lewe gejumpstart met iemand anders se krag. Jy gaan na iemand toe om gou vir jou te help of jou te ondersteun of vir jou te bid. Dis verkeerd die mense. Dis nie dis nie waar jou bron lê nie. En ons verwag dat iemand anders my net vir 'n ruk ophef. Dan nou gaan ek weer so end aan. Maar eers loop daai krag uit. En dan probeer jy jou jump start met allerlei ander goedjies. Ek kyk gou 'n geestelike program op die TV. Ek lees gou 'n stukkie 'n mooi boekie, 'n geestelike boekie. Niks daar teen nie, hoor my hart. Maar ek probeer dit oppep met allerlei ander goedjies. Terwyl die Here wil jou battery bekragtig. En daai krag, daai empower kom net vanuit eenheid met hom. Niemand kan dit vir jou doen nie net jy kan by die Here se voete sit. En jy sit dalk vandag hier en jy sê, wat s'n ons as praat hierdie vrou en en nee, ja, kan sy nou net klaar kry nie? Nee. Dis fyn as jy so dink, maar ek vir jou sê, Here het 'n woord vir jou vandag. Die Here praat met jou. Hy sê ek te begeerte na jou. Ek te begeer om jou te bekragtig sodat my krag deur jou sal vloei. Maar dit kos 'n prys. Weet julle wat? Ek klim nie op 'n fiets en ry hom nie. Ek sit ure se oefen in. Ek oefen by die gim 4 keer 'n week. Ek sit ure se oefen in. Hoeveel tyd sit jy in om bekragtig te word deur God se gees sodat jou lewe oorwinning is? Wiele waar kom kommitment in die dissipline om by kommitment te bly? Ek oefen vir 3 jaar, as dit nie 4 jaar is nie vier oggende week, elke oggend in Hartswater se gym. Toe kry ek 'n besering. Toe hou ek vir 'n maand op. Nou dink ek is dit al 2 maande, is dit nou al 3 maande wat ek opgehou het en ek begin elke maandag weer. En ek het nou nog nie begin nie. Die dissipline van kommitment is om teen jou vlees te gaan. Is om 'n besluit te maak en daarby te bly om te sê ek kies om toegerus te word. Ek kies om fiks te word. Ek kies hier om u stem self te hoor. 1 Johannes 2:27 en 20 sê: Die salwing is in julle en julle weet alles. Vers 27 sê jy het nie nodig dat iemand jou leer nie. My Gees. My Gees gaan jou in die volle waarheid lei hoe toegerus word jy deur God se Gees self. Hy het 'n verlang na jou. Hy het 'n begeerte na jou. Hy wil jou leer. Hy wil jou lei. Hy wil dit doen. Laat ek hom toe om dit te doen. My hart vir jou is om 'n keuse te maak, 'n kommitment te maak om jouself te gee vir aanbidding. Om jouself te gee vir intimiteit met jou vader. Om een begeerte te hee, om sy stem self te hoor. Om commit te word aan jou boete en jou sissie, wat saam met jou pad stap. Om commit te word sonda hier by die gemeente, om nie net toegerust te kan word nie, maar om te gee ook. Om vir hierdie ouwens te respecteer en te eer wat opstaan om die muziekie te leid om bereid te wees om te aanbid. Mense, ek verstaan dit nie ons skree en ons gooi ons arms in die lug vir die rugby spelers en vir die springbokke. As ons sing, hef jou hande op na bo. Vir wie sing jy? Vir wie sing jy vir die Here? Nou sing jy, Here, ek hef my hande op na bo. Jy sing nie vir jou nie. Jy sing nie vir iemand langs jou nie, jy sing vir die Here jy het met hom te doen, jy aanbid hom. Ek wil jou aanmoedig, kom in aanbidding, gaan dit teerbraak wees in jou leven. Jy gaan dit beleef, een aanbidding van hieraf. Maar net jy kan dit toelaat. Wees commit, om die Heere systeem self te hoor. Ek gaan van nou iets doen wat ek nog nooit gedoen het, wat ek nie beplan het nie, maar vir oogend die Heere het my gesê en ek gaan dit doen. Ek soek al die paas hiervoor. Al die paas. Al die paas. Ons staan hier voor by my. Ek weet julle ken dit nie. Dis ons Vadersdag vandag, is dit nie? Ek gaan nie vir julle persentjies gee nie. Ek weet 'n vrou bedien nie mans nie. Ek weet dit, so ek vra julle om julle harte sag te hou teenoor my. Ek ehm um, gaan nie ongehoorsaam wees aan die Here nie. Ek sit ver oggend vroeg en ek bid net ek het tyd in die Here. En die Here gee my skrif, hierdie ding kom in my hart op twee skrifte. Die Here sê vir my die man se tou hang slap. Julle tou hang slap. En as jou tou slap hang, dan kan jy nie jou mas hys nie. Want jou mas is nie geanker aan die boot nie. En as daar nie 'n mas is nie, is daar nie 'n seil nie. Kan die seil nie gehys word nie. En as daar nie 'n seil is wat gehys word nie, dan is daar nie 'n wind wat jou jy die boot mee kan stuur nie. Al is daar wind, jy kan nie jou boot stuur nie. En 'n boot wat op die op die see is en wat nie 'n mas het wat sterk staan en toue wat styf is en 'n seil wat hom kan stuur nie, dobber rond. Hy kom nêrens nie. Sy uiteinde is verskrikking. Die Here sê vanoggend sê vir my julle toue slap. Die Here vra dat julle julle toue sal styf trek. Dat julle die maste sal hys. Sodat sy wind jou teen die storms kan indryf. Want jy is die kop en nie die stert nie. Die Here het elkeen van jou by die naam geroep. Hy sê jy's myne. Nou. Jou naam is gegraveer op die palms van die Here se hand. Die Here het 'n droom van jou lewe. En as jy hierdie skrif gaan lees, dan sê hy: Jou toue hang slap. Hulle hou die voetstuk van hulle mas nie styf nie. Hulle ontplooi nie die banier nie. Wat s'ie gevolg daarvan? Dan word roofbyt verdeel in menigte self die lamme smaak byt. Wil dit die Here dit my sê? Toe kom die Here in my hart en hy sê bemoedig hierdie mans van hierdie gemeente. En die bemoediging is jy wat in geregtigheid wandel en wat spreek wat reg is wat gewin deur afpersinge versmaat wat sy hande uitskit om geen omkoopgeskenk aan te gryp nie. Wat sy oor toestop om van geen bloedskuld te hoor nie. En sy oë sluit vir dit wat sleg is. Jy sal op die hoogtes woon. Jou rotswesings is jou burg, jou brood is gewis, dit word aan jou gegee en jou water is gewis. En dan kom hy jou oë sal die koning in sy heerlikheid aanskou. God het 'n begeerte, papas, manne, dat julle hom aanskou met julle oë. Dat julle hom in intimiteit so sal beleef. Dat daar 'n krag en 'n autoriteit binne julle gaan opstaan. Sodat julle soos Josua sal sê, ek en my ons sal die Here dien. Julle vrouens smag daarna. Julle kinders honger daarna. God het nie die vrou gemaak om geestelik voor te loop nie. Jy's dit. Hy het jou dit gemaak. En hy het 'n begeerte dat jy dit doen. Jy's die priester, die profeet en die koning van jou huis. 'n Priester hoor God se stem eerstens. 'n profeet spreek die woord oor sy gesin, oor sy dag, oor sy omstandighede. 'n Koning is die gesag in sy huis. Luister manne. Die gesag wat God jou mee toerus, gaan geen vyand by verbykom nie. Die vyand gaan nie by jou kind kom nie, nie by jou huis kom nie, nie by jou finansies kom nie as jy in hierdie waarheid gaan wandel. As jou oog die koning gaan aanskou, jy's die een. Veel wat sê die belofte van hierdie skrif. Hy sê en in hierdie huis sal geen van die inwoners sê ek is siek nie. Niemand in jou huis sal dit sê nie. Want as die aanslag kom, pappa, jy die gesag in die naam van Jesus vir jou kind te bid, vir jou vrou te bid om die gesag toe te eien sodat jou huis Joshua huis is. Jou huis gaan die stad op die op die berg wees wat die lig gaan skyn sodat koning sal kom na jou strande opkoms. Man, dit is die tyd daarvoor ek weer dit op my hart te begeerte dat jy dit gaan vasvat vandag. Dis God se hart vir julle. Ons is nie slapakke nie. Ons is nie net nie. Ons is nie my bees nie. Ons is nie toevallig waar ons is nie. God het 'n plan vir jou lewe. Jy's die planter van die gemeente, jou gemeente binne in jou huis. En God se gesag wil deur jou vloei. Maak die toue styf. Trek hierdie toue styf. God is aan jou kant. God bemagtig jou. Hy bekragtig jou. Kom in Jesaja 41. Hy sê vir jou: "Wees nie bevrees nie. Hou bang wees. Hou bang wees jy maak dit nie jy het dit gemaak. Jy is die kop. Hou bang en benoud en bevrees wees oor jou besluite en jou besighede. Oor jou boerdery. Die Here sê ek bekragtig jou in intimiteit. My wysheid is jou teel. Elke besluit wat jy neem sal gegrond wees vanuit die kennis van God se hart, nie jou planne nie. Hy sê ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie. Ek is jou God. Ek versterk jou. Ook help ek jou. Ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Die Here sê jy wat op my wag, kry nuwe krag. Jy wat een is met my, kry nuwe krag. Jy sal opvaar met die vleuels van 'n arend. Die Here seën julle met 'n Josua hart. Hart wat sê, ek en my huis ons sal die Here dien. Here, ek kommit in die posisie wat U vir my gegee het in my huis. En die Here gee vir ons geen opdrag sonder om ons te bekragtig nie. Hy versterk jou. Hy is jou wysheid. Ek wil hê al die ma's en die vrouens staan op. Ek gaan vir die manne bid. Vrouens, julle is hulle hulp. Die Here het vir julle 'n spesifieke doel gegee. Jy's geroep as hulp vir jou man. Jy's geroep om hom op te hef en aan te moedig en hom te bemoedig. Jy's nie sy kritikus nie. Jy's nie een wat vinger wys nie. Jy's nie een wat op foute wys nie. Jy's die een wat jou man bekragtig. En sy arms ophou wanneer hy moeg en mat is. Hou jy jou man se arms op. Laat jou kinders saam met jou staan. Hulle het nie maklike tyd nie. Hulle het nie 'n maklike lewe nie. Maar wees saam die Here aan hulle kant. Staan saam met hulle. Bid vir hulle. Seën hulle. As jou man uitry, seën hom met wysheid, insig. Jy het nie inspraak te gee nie, behalwe as hy jou dit vra. Manne, bid saam. Bid saam met jou vrou. Staan saam vir wysheid en insig. Hy sê wat twee of meer bymekaar is, hy sê daar is ek. En wat hulle vra, gee ek. Vrouens, Here te begeerte dat ons ons plekke sal inneem. Maar manne, ons vrouens wil ons plekke inneem. Maar dan moet julle opstaan in julle posisie. As die hoof van die huis. Daar's niks makliker vir 'n vrou om aan 'n man te onderwerf wat die Here dien nie. Kom ons bid saam. Vader, as ons vanoggend ons hande uitsteek na ons mans, wil ons hulle bedien met u liefde. U hart vir hulle. Vader, ons wil hulle arms optel in hierdie tyd. Here, ons weet ons man se moeg. Ek weet my man is moeg, Here. Maar ons kom en ons stel hulle arms op. En ons bevestig die heerskappy van Jesus Christus in hulle lewens. Ons bevestig die naam van Jesus wat oor elkeen uitgeroep is ons bevestig die seën, die wysheid, die insig, die kennis in elkeen van hulle se lewens. Dankie Vader dat U wat 'n werk begin het en elkeen van hierdie manne dat U die een is wat dit volëindig. Dankie Vader dat U hart vir ons is. Dat U ver oggend kom ons aanmoedig ons versterk. Dat U uitroep, Here, ek is vir jou. Wie kan teen jou wees? Dankie vir sagte harte. Dankie vir oop ore. Dankie vir 'n nuwe pad van lewe, van kommitment aan U Here Jesus. Dat ons met ons monde kan bely Jesus is die koning van my lewe. Dankie Here dat U die bestuurder is van ons kombes. En dat ons met vrymoedigheid en met 'n opgewondenheid terugstaan en oorgee. En net soos Maria uitroep, Here, laat dit met ons gaan volgens U woord. Ons bid dit in die kosbare naam, die naam bo elke naam die naam Jesus Christus. Amen. Ons is lief vir julle. En ek vertrou dat die vrouens julle bederf vandag. En dat hulle julle altyd as spesiaal sal hanteer. En sal beskou. Ek wil hê ons moet afsluit met die oorwinning. Dit kan ons, PW. Ek wil afsluit met een ding melk maak botter. Botter maak die melkie. Melk maak botter. Geloof bring werke voort. Werke bring nie geloof nie. En geloof kom net deur die hoor van die woord van God en geloof bring ten volle oortuiging sodat ons in die bonatuurlike kan begin leef. Ons word nie meer met melk gevoed hier nie. Dis vaste spys. Jy en ek is 'n volwasse man in hierdie woord. En dit vat kommitment. En ek wil julle bemoedig om kommit te bly al voel jy nie so nie. Want ons emosies laat ons uitgly. Ons emosies dikteer baie keer ons lewe. Maak 'n besluit en laat jou emosies hierdie besluit volg. Maar bly by hierdie besluit om te wees wie God my gemaak het. En moenie jou eerste liefde verlaat nie. Moenie jou eerste liefde afskeep nie moenie jou intimiteit met hom afskeep nie. Ons soek nie meer die goedkeuring van mense nie. Papas Josias sien meer wat jou pelle van jou sê nie. Dis nie meer ek soek nie meer 'n chap op my skouer. Ek is aanvaarbaar vir mense want ek beteken iets vir mense nie. Solank jy vir mense iets beteken, mense staan jou in die pad. Die Here wil vir mense iets beteken. Hy gaan jou gebruik, maar dis hy. OK vir jou sê, kom op die punt om in hierdie commitment te staan en te sê, Here, ek is honger en dors na U.